ฟังห้าหกท่านแล้วก็ปรากฏว่าได้สาระทุกคนนะฟังแล้วเนี่ยมาว่างานนี้ถึงแม้ว่าจะช่วงสั้น แต่ตั้งใจปฏิบัติที่เราได้ตรงนี้ ถ้าเราไม่มีที่ตรงนี้เราไปปฏิบัติข้างนอกนะโหเรียกว่าสนันสะทันสะเทือนสะท้านเลยตรงนี้โชคดีเราไม่ได้ตรงนี้เสียงก็ไม่ค่อยได้ยินนะสิ่งแวดล้อมอะไรก็เร็วเหมือนว่าเก็บอารมณ์เลยเก็บอารมณ์ร่วมหมู่กัน เพราะฉะนั้นก็ข้อบกพร่องก็กลายเป็นข้อด้อยเป็นกลายเป็นข้อเด่นไปนะทำให้เราได้สัพยะหลายๆอย่างดังนั้นก็ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอย่างคนที่มาจากมินทิตาทั้งสามทั้งสามคนสามท่านนี่ก็ได้อารมณ์ดีทุกคนนะก็ไม่ผิดหวัง แล้วก็ฝ่ายจัดการคือเป็นความบอกผู้จัดการทีมของเราสามคนเข้าใจ สามารถดูแลจัดการอะไรให้สอดคล้องกับงานได้ มีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ได้ได้รับได้แก้ไขหมดพวกเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียว อันนี้ก็เรียกว่าธรรมะจากสันได้ที่เหมาะด้วยนะทางเจ้าภาพทางพระท่านก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มารบกวนอะไรเราเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆอันนี้ในช่วงเย็นวันนี้เราได้หกคนก็พอละเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราค่อยว่ากันต่อ เพราะต้องการให้ทั้งสี่ท่านได้รายงานก่อนเพราะว่าทุ่งนี้เช้าเวลาไม่พอก็จะได้นั้นได้คนอื่นจะทำงานต่อไปก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจที่เราจะได้ศึกษานำไปพัฒนาต่อไปให้เข้มแข็งเพื่อที่เราจะได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวพึ่งของตัวเองและเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายที่เขายังมีทุกข์อยู่ แล้วเขาก็จะได้หาทางออกโดยที่เรามีทำเป็นกิริยามิตรของเขาแล้วเราก็จะได้บุญกุศลเป็นธรรมทานจิตใจแล้วก็สว่างสวายหมดทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือเอามืออื่นเศร้าก่อนมืออื่นเศร้าอ๋อไปเศร้าเป็นได้กับบท่านหลวงพ่อหรอก เอาอื่นมาเขาว่าตั้งตีสี่ตีห้าพอเขามันออกตีเท่าไหร่มันออกกี่โมงอ่ะปุ๊กอ่ะหกโมงเช้าท่านอยู่พออย่างในวันที่ย้อนออกจากโมงอออแปดโมงออกหกโมงทันอยู่ โอเคอ่าเอาไงได้สิ่งใดที่ ขน้อยข้าเจ้าอยากคารวะเตสิ่งใดข้าเจ้าอยากขน้อยได้รวงเกิดด้วยกายด้วยวาจาก็ดีตัวตาทั้งที่ตัวหน้าก็ดีหลับล่างหลับหลังก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีและไม่เจตนาก็ดีก็ขอหลวงหลวงพ่อหลวงพี่จงอโหสิกรรมอย่าให้นิกรรมเป็นอโหสิกรรม สาธุเอาไปเอาบ่เป็นโทษเป็นกรรมหรอก เพราะมาทำแต่คุณผมได้ทำโทษกันว่าต้องย่านเด้ออ๋อ นั่นน่ะบ่ฮู้ก็บ่ฮู้ก็ปล่อยทิ่มไปซะอ๋อมันมันผ่านไปแล้วก็แล้วไป เออว่าอย่างไรเออ เอาเอา เพรว่าหลวงพ่อบอกว่าแห่แห่เอาจิตไว้ที่กายเขาเลยเอาจิตไว้ที่มือถ่ายยกมือไปทั้งใดแต่เฮ็ดให้จิตเขาเลยบกฟุ้งซ่านอ่าฮเนี่ยมืออื่นเศร้าให้เว้าต่ออีกเทื่อนึงนะยังบ่ทันจบเขาเลยคิดว่าเขาเลยดวไปงานนี่ตองเปอเซ็นต์เลเขาเลยต้อหเฮ็ดโอเน้ามนาสาธุนะม่ได้มืออื่นเศร้าตอนที่ก่อนจะไปนะหลังจากถวายของเงี้ยแล้วถวายของโดยเศร้าก็ได้ เออฮะข้าเจ้าสิ่งนี้นั้นเพราะว่าอันโดยผู้ลบผู้เทียนเน่านะคือกันกับพอคนมาจะกโดยที่อ๋อที่อ๋อ๋อาไปภาคกรรมฐานเมื่อเดีแล้วแล้วถึงคือบ่คือบกว่าฟังหนอยวะแล้วตอนนี้เพิ่นเสียแล้วบ่เสียแล้วเพิ่นยแบบเดียวเลยหน้าตาเหมือกที่ชื่อหลวงพ่อหยังหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานปานได้ดัง ปานจุนวงอันนี้ปานนึงได้บอกอันพ่อหลวงพ่อปานทย่วันวัดสพที่ผมเป็นอาจารย์เขาน้อยอ๋อโอ้ท่านได้พูดเนาะเพิ่นไปสร้างอันาผ้าอยู่อันนาพระเจ้ามีเสื้ออยู่แล้วหลวงพ่ออ๋อที่ว่าได้ได้ได้พ่อครูบาอาจารย์ได้น้อยๆเนาะเขาก็โชคดีแล้วเมองเพ่อนอบุญวาสนามีขน้อยเอ็นอันนาอันนา่ไอ้สร้างวัดดิ่มีแล้วอันที่้อป่น้อด่ไ อ๋อดิอ๋อดิขขี่าแล้วขอยากไปใจขขขยอยากไปบุกเบิกตัวนั้นให้เป็นโอ้นี่ นี่ยังบนท่านได้อารมณ์มีประสนุจะเข้าแล้วนี่แฟนไว้เออ นี่ยังบนท่านได้บนท่านได้หอดมีปัสนุมาเบียสนุจะเข้าก่อนได้ยังไงแหงเด็กอยากให้คนาหูจักเออเด็ก กรรมานพ่อหุ่ยักษ์ไส้แต่ละคนไปบ้านบ่คืเจ้าหุ่ยักษ์ยักษ์เจ้าที่จะไปตั้งบ้านอย่างนั้นเจ้ามาเอามือมือมือต่อมือปีต่อไปไปจัดที่มินิโซตาหลุดวะเนาะเอยอเดอเปอก่างนอนยานี้ทุกคนเด้อสิ่งใดที่พวกเขา กันนะที่ได้ได้รวมเกินด้วยกายด้วยว่าจะด้วยใจก็ดี ทั้งที่ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี จะก็ขอให้ทุกคนเอโหสิกรรมให้ก็ให้มีกรรมมีเวรซึ่งกันและกันเด้อสมสมว่าเป็นลูกสาวคู่บาทอะไรแบบนี้เอากล่าวพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา พุทธังพระควันตังอาภิวาเดมิ สวาคาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนามาสานิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังขังนามามิ เอาเป็นนอนให้รับดรืยองอื่นเศร้าตื่นสวยบทท่านเครืองได้